tractatus trigesimus primus incipit de epifania celebrato proxime die quo in temerata virginitas humani generis edidit salvatorem epifanie nobis dilectissimi veneranda festivitas dat perseverantiam gaudiorum ut inter cognatarum solemnitatum vicina sacramenta exultationes vigor et fervor fidei non te pescat. Ad omnium enim hominum spectat salutem, quod infantia mediatores Dei et hominum iam universo declarabatur mundum, cum ad hoc exiguo de tineretur opidulo quam vis enim israeliticam gentem et ipsius gentis unam familiam delegisset de qua naturam universae humanitatis assumeret nolluit tamen intra materne habitationes angustias ortus sui latere primordia. Sed mox ab omnibus voluit agnosci, qui dignatus est omnibus nasci. Tribus igitur magis, in regione orientis, stella nove claritatis apparuit, quae illustrior ceteris pulcriorque sideribus, facile in se intuensium oculos animosque converteret. Ut confestim adverteretur non esse otiosum, quod tam insolitum videbatur, dedit ergo aspicientibus intellectum, qui praestitit signum et quod facit intelligi facit inquiri et se inveniendum obtulit requisitus secundum tres viri superni luminis ductum et praevi fulgores indicium intenta contemplatione comitantes ad agnitionem veritatis gratiae splendore ducuntur. Qui humano sensu significatum sibi regis ortum estima verunt, in civitate regia esse querendum. Sed qui servi susceperat formam, et non judicari venerat, sed judicarii, Bethlehem praelegit nativitati Hiero passioni Herodes vero audiens Judeorum principem natum Succes sorem suspicatus ex Et molitus necem salutis autori Falsum spopondit obsequium quam felix foret si magorum imitaretur fidem et converteret ad religionem quod disponebat ad fraudem o cheka stulte emulationes impietas quae perturbandum putas divinum tuo furore consilium Deus mundi temporale non queret regnum qui praestat aeternum quid in commutabilem dispositarum rerum ordinem vertere et aliorum facinus preoccupare occupare conares mors christi non est temporis tui ante condendum est evangelium, ante predicandum est Dei regnum, ante sanitatis donande, ante sunt facienda miracula. Cur quod alieni futurum est operis tui esse viscrimis, et non habiturus effectum sceleris in solum te reatum precipitas voluntatis nihil hac molitioni proficis nihil pereges qui voluntate innatus est arbitrii sui potestate morietur consumant ergo magi desiderium suum et ad puerum domium Iesum Christum et ad em stella preiunte perveniunt. Adorat in carne verbum, in infancia sapientiam, in infirmitate virtutem, et in hominis veritate, dominum maestatis utque sacramentum fidei suae intelligentiaeque manifestent, quod cordibus credunt, muneribus protestantur. Tus Deo, miram homini, aurum offerunt regi. Scienter divinam humanamque naturam in unitate venerantes, quia quod erat in substantiis proprium non erat in potestate diversum reversus autem magis in regionem suam et translato iesu in egyptum ex admonitioni divina exardescit frustrata in meditationibus suis herodes insania ne cari omnes Bethlehem parvulos iubet. Et coniam quae metuat nascit infantem generalem civitiam in suspectam sibi tendit aetatem sed quos rex impius eximit mundo Christus inserit celo, et qui vos nondum sanguinis sui impendit redemptionem iam martirii tribuit dignitatem erigite ergo dilectissimi fideles animos ad coroscantem gratiam lumine sempiterni et impensa humane saluti sacramenta venerantes studium vestrum his quae provovis gesta sunt subdite diligite castimonie puritatem quia Christus virginitatis est filius abstinete vos a carnalibus desiderius, quae militat adversus animam quem albonum nos praesens beatus apostolus suis suis ut legimus verbis hortator. Malitia parvuli estote, quia dominus gloriae mortalium se conformavit infanciae, sectamini humilitatem, quam Dei filius discipulos suos doceri dignatus est, Induite vos virtutem patientiae in qua animas vestras possitis acquirere quoniam qui contorum est redemptio ipse est omnium fortitudo quae sursum sunt sapite non quae super terram per via veritatis et vitae constanter incedite nec vos impediant terrena quibus sunt parata celestia per dominum nostrum iesum christum